Čuli smo večeras virtuala istina govori o postojanju nekog neba koje naziva nebom crve i na tom nebu kao što i na ovom postoji svjetila, tako i na nebu crkve postoje svjetila, a evo danas proslavljamo i bivamo obasjani na jedan poseban način, iako oni kao svjetila ne svijetle kao što svijetle ova fizička svjetila sunca i zvijezde koji čas svijetle pa opet zalaze pa i oblaci se krivaju pa imamo smjenu dana i noći za razliku od njih ova svjetila svijetle neprestano bez zalaska i bez promjena. I svijetluje na nebu crve. Možemo, braći i sestre, evo već da nas lutimo, pošto dade Gospod, evo gdje smo malo dublje u prostor crkve i u nebeski carski čartov, u nebesku carsku dvoranu Boga našeg, i jeste crkva, ali mi smo tek neke prve korake napravili, a beskrajan je prostor te dvorane, tako da pred nama ima još puta i ima još, daj Bože, ushođenje i sile u silu, iz tajne u tajnu, iz opita u opit, iz svjetlosti u svjetlost, sile u silu, iz poznanju, poznanju, iz vrlovine u vrlovinu, iz ljubavi u ljubav. Takav je prostor crkve, ogroman, beskonačan, beskrajan, jer je Bog takav, a u vaskom crkvu pravoslavno mi ulazimo u samog Gospoda. Zbog toga vrlo polako, polako, polako, bez žurbe i bez panike. Važno je da smo ušli i evo i svjetlosti nove. Jer kad uđemo u crkvu, nova je svjetlost, braće i srste. Više nam sunce i ne svijetli. I zaista oni koji su dublje ušli u crkvu Božju, e, nekako počelo da im smeta svjetlost sunca, pa su sve manje izlazili na nju. Ima tamo, kaže, u nekim starečnicima, to savremenim starečnicima, svetogorskim, kako su neki monasi bukvalno zatvarali i onako male prozore na svojim tijesnim i zamračenim kelijama, da im ni to malo fizičke sunčeve svjetlosti ne bi oduzimalo mogućnost da sozrcavaju i da žive u netvarnoj božanskoj svjetlosti, koja svijetli iz njih samih i iz njihovih srdaca, obasjava čitavo njihovo biće. Tako oni koji uđu malo dublje u prostor crkve, takav odnos imaju prema spolješnjoj svjetlosti. Kažemo spolješnjoj, mislimo i na ovu fizičku, sunčevu svjetlost, električnu, neonsku i onu e, duševnu svjetlost koju e, nazivamo plotskom ili možda bliže danas reći intelektualnom svjetlošću. Dakle, kad uđemo u crkvu, braće i sestre, nova je svetkost. Drugačija je svetkost. Drugačija je razum. A evo danas slavimo trojicu velikih svetljenika naše svete crkve, koji su upravo tom svjetlošću prosijali i zbog toga imena do dana današnjeg vrlo važne crkve i vrlo svijetlo. Tri velika svjetila na nebu crkve, a samo kad bismo njih imali, imali bi ogromnu svjetlost. Samo njih trojicu kad bi imali, bilo bi nam dovoljno da se lijepo orijentišemo kao po lijepom i vedrom danu. A u crkvi, braći i sestre, ne svijetluje samo njih trojicu. Nego je nebo repuno takvih svjetljima koja svijetluje svjetlošću e, Božje, blagodat, istina, sve ta tri jerarke se po mnogo čemu odvajaju. I mnogi drugi su prosirali nebeskom svjetlošću, zahvaljujući E, njima. Jer su i ti drugi, pa evo i mi danas, praznujući njihov praznik, orijentišemo se zahvaljujući njima. Jer nije lako, braći i sestre, naći brat crkve. Nije lako ući u crkvu, ali ući istinski, znate. Mnogo to je teško. Istina velika je čast što je uopšte moguće, znate. Velika čast, veliki blagoslov što uopšte postoje takva vrata. Pa vrijedi čitav život žrtvovati, sve ostaviti i krenuti u potrebu za njim. Da nađemo ta vrata ili kako je evanđelska priča govori da nađemo biser u tom polju, pa kad ga nađemo, svoj manje da prodamo, samo da bi to polje kupili i taj biser mnogo stek. Tako i naš kratki život, kratak je, pa makar i sto godina trajao, treba posvetiti tom traganju za vratima koja uvode u život vječni, to jest u crvu te sobrane. Veliki je blagoslov za one koji su ta brata našli, da kažemo, relativno mladim godinama. Istina, ne treba da očajavaju i oni koji su ih našli pred kraj života, jer pušavši na njih, pušavši kroz njih, njihova starost se podmlađuje, njihove kose se obnavljaju i njihovo vrijeme Pa i je izgubljeno, da tako kažem, mada nije izgubljeno, ako su ušli u crkvu, e, biva pretočeno u vječnost. Imamo zato one starce naše koji svijetluje nekom mladovačkom svjetlošću, izrače nekim mladovačkim duhom. To su imali prilike da dožive oni koji su razgovarali sa blagodatnim starcima pravoslavne crkve, vrlo često samo gledajući njihove fotografije, vidimo da iz njih izvire neka mladost, vječna mladost. A to je, braći i sestre, ta snaga crkve naše pravoslava. Zbog toga zaista veliki blagoslov ponavljamo za sve nas, bez obzira da li smo mlađi po e, godinama i po vremenu ili stariji što smo došli do crkve pravoslavne i ušli u nju. I evo nam e, velika orijentacija, zaista velika, kako da nastavimo dalje. Jer ponavljam, taj prostor je beskrajno dubok, beskrajno širok i beskrajno visok. I to što smo ušli ne znači da smo završili putovanje. Ne To su naši prvi koraci. Kao kad ukoračimo u nama potpuno e, nepoznat ambijent. Možemo slobodno uporediti kao kad umremo. Pa čovjek onako iz onih svojih da kažemo, doživljaja svijeta, doživljaja života, ovoga i onoga, ukorači i svrti u jedan njemu potpuno nov prostor. To će se desiti sa svima, bez obzira da li su oni ušli u crkvu ili ne. Kad ih smrt bude posjetila, htjeli ili ne htjeli, ući će u novi prostor. Potpuno novo. I napraviti prve korake e, slično onome kad se dijete rađe, da dolazi na svijet, kad mu to bude nov ambijent, tako i čovjek kad umire, ulazi u jednu novu realnost, njemu potpuno novu. S tim što onaj ko je ušao u crkvu i počeo da pravi prve korake, jer sveto kreštenje jeste novo rođenje i ulazak u crvu jeste na novi život, novi život, nova realnost, nova svjetlost, e, novi zakon i nova sila, nova pravila, nove mogućnosti, nova hrana, sve je novo. Tako je crkva pravoslavna. Zbog toga, kad uđemo u nju, braći i sestre, prije svega treba napraviti jednu veliku metamiju Bogu, u stvari tri metamije trojičnom Bogu jednu Otcu, jednu Sinu, jednu Duhu Svetu i zablagodariti velikom blagodarnošću što smo ušli na prava vrata. Veliki je to događaj, braći i sestri, kad čovjek priđe pravoslavne crkvi. Zašto veliki? Zato što su velike mogućnosti pred njim, ogromne, strašne mogućnosti. E, čitavo prostranstvo, e, čitava vječnost puca pred njegovim pogledom. Ali, vrlo je važno da se dok je u životu i dok je u vremenu hoda po onom putu koji je osvijetljen svjetlošću Božijom, koja svijetli kroz njegove svete zapovijesti i kroz učenje naše svete crkve, naših svetih apostola, i naših svetih otaca. To je kao da Gospod kaže, evo vidiš, to je to novo prostranstvo, novi život, s tim što postoji jedan uslov. E, treba da hodaš ovom stazom. Tamo u daljini se vidi carstvo nebesko, a put do njega, evo ova staza, a to je tijesni evanđelski put. I tim putem, braće i sestre, prije svega prošao je sam Gospod, sam Bogo čovjek, proputivši na put do Carstva Nebeskog, to jest do naručja očevog, a za njim odoše sveti apostoli, ode sveti arhiđakon i prvomučenik Stefan, odoše sveti Vasilije, Grigorije i Jovan, i ode sveti Sava, ode sveti Petar Cetinski, Vasilije Ostroški i svi sveci Boži odoše pokretani jednom silom koja je jedina kada, braći i sestre, da nas drže na tom putu i da nam korake po njemu upravlja. A ta sila jeste sila duha sveta, duha Božije, koji iz oca ishodi, a kroz sina nam se dade i daje i opet nas vodi da hodamo za njim, ispunjavajući njegovu svetu volju, ponavljamo, osnaženi duhom svetim, Jer volju Božju, braći i sestre, nemoguće ispuniti na suvo. Šta to znači na suvo? Bez blagodati Hristu, bez blagodati Božje. Nemoguće ispuniti volju Božju. A da to ne bude u formi neke lažne vjere ili jeretičkog vjerovanja i učenja. Zato je mnogo, mnogo važno biti u crkvi Božoj pravoslavnoj, jer samo ona može da da, jer se samo u njoj daje blagodat Božija i čini nas e, sposobnim da ispunimo sve to evanđelje, to jest da hodamo po uskom evanđelskom putu. Jer taj put, braći i sestre, je e, vratoloman, vratoloman i moramo imati precizno navođenje da se ne bismo survali sa njim. Jer mnogi koji su krenuli njima, pokušali da žive po svojoj potrebi, bez poslušnosti blagoslovu Božije, bez vjere u sveto predanje i bez izučavanja svete volje Božije i sveto učenje naše crkve strovalili su se. A takvih je, nažalost, ali to moramo i priznati i prepoznati takvih je braću i sestre mnogo. Mnogo, mnogo, mnogo, mnogo, mnogo njih koji su poginuli, odvojivši se od crkve i pokušavši da taj put pređu sami. Mnogo oni koji tragično poginuši. Zbog toga crkva na razne načine, evo i danas na jedan zaista poseban način. Zašto poseban? Zato što mi svetoga Vasilija velikog slavimo e, na jedan poseban način u jednom drugom terminu. Drugi datum je kad njega praznujemo posebno. Isto tako i svetoga Grigorija Bogoslova svojim odvojenim, nedavno baš ove nedelje smo ga slavili posebno I svetog Ivana Zlatulstvom slavimo posebno, evo baš e, danas slavimo prednost njegovih svetih moštiju. Dakle, svu trojicu slavimo e, posebno, a danas ih slavimo zajedno. Zašto to zajedno? Nije to bez razloga Duh Sveti organizovao. Zato da e, slaveći ih zajedno shvatimo i prepoznamo da su njihova učenja koja su zaista sveta učenja, uzvišena učenja, vrlo, vrlo uzvišena učenja, iako ih danas mi ne poznajemo, vrlo, vrlo malo i e, vrlo mali broj onih koji se upravlja i oblikuje svoju vjeru po modelu sveta trijera, vrlo malo. Uglavnom su to neka kaotična e, nagađanja i e, kaotična, da kažemo, vjerovanja tu se onda uvijek e, smućujemo i dolazi do raznih nesuglasica, sukoba i razdora. Zato što nismo u shvaćanju, braći i sestre, i nismo u svetom jednomisli. Pa se vrlo često povodimo za učenjem jednog ili drugog, dajući prednost jednom učitelju, e, za razliku od nekog drugog, i tako pravimo spud, to je još bio problem za vrijeme svetog apostola Pavla. I tada su neki krenuli za njim, davši njemu prednost u odnosu na nekog drugog apostola. To je ta stara boljka. Kako tada, tako i danas. Pa neko voli više jednog svetitelja, a neko drugog opet malo manje, ali nije to crkvena svijest, braći i sestri. Nije to e, učenje naše crkve, e, niti je to učenje duha svetog. E, zbog toga Sveti Duh sabrao sveta trije radke, ali u njihovom liku i sve svete je Ima baš ovdje u našoj kapeli, dolje, ima u priprati sveta trije radka, Vasilij, Grigorij i Jovan i mudro je to živopisnicu radim i za njih i drugi je rad, znate. Nisu oni odvojeni od crkve i od drugih bogatih svetih i svetih episkopa, jer sva treći su e, bili episkopi, braći i sestri. Arhijepiskop, patrijarci, znači bogatih je pravoslavno. Tako da u njima Duh Sveti hoće da sabere njih trojica zaista E, kao predstavnici e, e, svetih vladika da kaže i nama kroz ove praznike, ovo je praznik crkve, braći i sese, što znači da ga sve generacije razvoju i uče sa njega, hoće da kaže da su svi sveti jerarci, sve svete vladike, svi sveti učitelji naše svete crkve, apostolske pravoslavne e, pokretani, inspirisani, obaskjani i sami naučeni od duha svetog. Da nisu oni mudrovali nešto po svom, daleko bilo. I od nas, a od njih je sigurno daleko takva mudrost, nego da su bili organi i frove i trube duha svetog su prenosili učenje Duha Svetoga, učenje koje je u isto vrijeme i svjetlost. Jer onaj ko se uči od Duha Svetoga, braće i sestre, on se prosvećuje, prosvećuje i biva e, ispunjen svjetlošću, bogopoznanjem, jer ako je Bog svjetlost, a jeste svjetlost, ako je Hristos svjetlost od svjetlosti, a jeste svjetlost od svjetlosti. Onda čovjek koji upozna Hrista, duhom svetim, i sam mora da primi tu svjetlost. Ako ga je upoznao, onda je počeo i da svijetli. Jer ako je Bog svjetlost, ako si ga upoznao, dakle moraš da primiš svjetlost i da slijediš tom svjetlošću, ne nekom drugom, tvojom, pozajnjenom, ne, nego baš njegovom svjetlošću. A ta svjetlost, braći i sestre, predvječna, vječna svjetlost. E stoga, upoznajući Gospoda, mi se sjedinjujemo sa njim i primamo vječnu svjetlost u sebi. Blagodatnu, davonsku svjetlost. To je velika tajna naše crkve, braći i sestre. I ta svetlost zapravo se e, projektuje kroz nas na taj način što mi, živeći po e, svetim zapovjestima Božijim, postajemo jedno sa Bogom, jednoga duha sa njim. Jedan duh se Gospodom našim Isusom Hristom. A koji je to duh, braći i sestre? To je duh sveti. Kad kažemo duh sveti, to je vrlo važno da naglasimo, jer bojimo se da pažnja savremenog slušalca, uključujući tu i savremenog pravoslavnog hrišćanina, brzo može da pobjegne u neku abstraktnu duhovnost, kao da je to neki tamo duh koji se propovijeda danas. Pa vrlo često se to koristi, u duhu smo, duhovno je, Znate, ta riječ se vrlo često koriste, moramo biti oprezni, jer džavo napada, strahovito napada na tu istinu. Duh svet je, braći i sestri, duh Boži, od oci ishodi. To je, uzmimo to poređenje jer smatramo da je dobro, kao kad je duh nekog čovjeka ušao u tebe I ti bi, primivši njegov duh, primio njegov bić, kad da kažemo duh, mislimo na o, e, njegov sastav, znači, duhovni sastav, na onom što on jest. I kad bi duh drugog čovjeka ušao u tebe, e, ti bi, se, ti bi onda upoznao njeg, njegove dubine. E, tako i duh Božja. Duh svet jeste duh Božji, braći i sestri. I kad ga primamo, nama se Bog otkriva. I tu je tajna, otkuda svetome Grigoriju Bogoslu, otkuda svetome Vasiliju Vrbu, otkuda svetome Jovanu Zlatovistu da pride, da priča sve one priče koje ispriča na tumačenje ono, onaj slavom kroz sveto evanđelje, znate, se kreće kao kroz svoju hašu. On govori, on tako barata sa riječima svetog evanđelja, znate, kao da ih je sam izgovorio. Čitajte tumačenje svetog evanđelja, svetog Ivana Zlatnosta. Ne može čovjeka da se ne zapita, otkud ome ovakva smjelost? škudomer, ovakva, ovako baratanje, ovako kretanje. To je kretanje duha svetog, brati, brati i sestre, onog duha koji je govorio kroz proroke i kroz svete apostole, koji uvodi u svu istinu, kako je rekao Gospod, da će nam isposvati duha svetoga utješitelja, koji će nas uvesti u svu istinu. Nismo mi u stanju, braći i sestre, da gledamo za gospodom i da, da ponovno da, da ga dohvatimo raketama i turbinima, znate. Ne. On se vaznio na nebesu. Jesu. I sedi sa desne strane oca. Vaznio se, braći i sestre, na nadnebesne visine. Iznad svih nebesa. A ima tamo nebesa, znate, prvo, drugo, treće nebo, pa sve tamo do sepode nebeleske. Znate, to su velika poznanstva. E Gospod naš u tijelu sjedi se desne strane Otca. To se ovaj praznik 27. Ali nije nas ostavio da gledamo u te visine. Ne, poslao nam je Duha Svetoga u Petesetnicu i od tog trenutka Duh Sveti, to je Duh Hristov, Duh Oče, pa boravi u crkvi, nema potrebe da, da iščašimo glavu i vrat gledajući stalno tamo. Ne. Evo tu je, evo baš ovdje u oltaru, sveti Vasilije, Jovan i Grigorij sa svetim arhijerejima, sagnuli glavom i gledaju u sveti prestup, časnu trpezu. Gledaju na diskos, gledaju na sveti hleb, agnec i gledaju sveti putir krv Božja. Zašto? Zato što su sva trojica, braći i sestri, kao i svi drugi sveti jeraci, inspiraciju imali u svetoj liturgiji. Njih je sveta liturgija pokretala, njih je sveta liturgija učila. Oni su bili oduševni, braći i sestri, svetom liturgijom. Oduševni. Čitajte e, Sami autori liturgije su Vasilje Veliki i Ivan Zlatovski koje do dana današnjih služi. Zato i spominjemo, primijetili ste svetoga Ivana Zlatovskog na kraju, na otpustu. Zašto sveti Ivan Zlatovski da se svoj tog dana? Pa zato što smo liturgiju služili po njegovom činu i svetoga Vasilja Velikog kad dođe vrijeme za tu svetu liturgiju. Što su ljudi koji su iz liturgije sve naučili, koji su u liturgiji vidjeli prisutnog gospoda i bili oduševljeni tim braći i sestri, oduševljeni. I oni su e, narod do dana današnjeg crkva Božu učili tome da se i sami oduševljavaju tome, da budu oduševljeni, da budu herovinski bezbrižni i herovinski pažljivi prema svetoj liturgiji i prema Bogu koji je prisutan u njoj, uopšte u crkvi, ali u trenucima svete liturgije na jedan neposredan način, bilo i krv. I što kaže Jovan Zlatovski, pitajući svakog pa i nas, pa šta ti još hoćeš, brate ili sestri? Šta tebi još treba? Šta ti još hvali? Evo ga, Bog je tu sad, tijelo i krv prisutan, u njemu sva bogatstva, Šta ti još treba? Šta se smućuješ, šta tuguješ? Što općeš, što plačeš, što se ljudi, što vrijedeš, što osuđuješ, što, što zavidiš? Što kradeš, što lažeš, što se grijesno predavaš? Kad je tu sunce pravde, sunce svetlosti i svetosti, otkud te mrde na tebi, otkud taj, taj mrak u tebi, kad je sunce, kad je svetlost svuda u crkvi, crkvi je sve svetlošću ispunjeno, brađe da u sestri. Svetlošću koja iz Hrista isijala i svete liturgije i kroz svece Božje. Tako da je crkva zaista. Ovo mi govorimo da više što stavljamo, znate, neki onako intuitivno osjećam, da se tako, mada nisam. Daleko obastan tom svjetlošću, a još manje da svjetlimo njom, ali ipak intuitivno kao hrišćani osjećamo da jeste tako i tvrdimo da je tako. I stojimo za toga da je crkva puna svjetlosti, braći i da je ona zapravo sve sama svjetlost. Zašto? Jer je crkva Hristos, njegov sveto tijelo, i u njoj nema tame. Znate? Nema tame, sva je svetlost. A mi, koji sami njoj prelazimo, treba i možemo da se očistimo od tame, a tame jeste grijev, tame jesu strast. Ali u crkvi to je vrlo lako izvodljivo. Ako hoćemo, ako nećemo, onda nam ni Bog ne može pomoći si došao u crkvu, a hoćeš da imaš svoj privatni život, da imaš svoj privatni posao, da imaš svoje, nešto svoje, nešto e, lično, ako hoćeš da sa crkvom onako koketiraš, pa malo se sa njom, malo se sa svijetom, ništa od toga. Strasti imaju da te pojedu zajedno sa kostima. Đavo te od nas nije da si radnik, i da ne pratiš ritam crkve, da ne možda ideš za njom. Zašto? Zato što nisi poslušao gospoda koji je rekao, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krslo i za mnom ide. I ko ljubi bilo koga, drugog više nego mene, nije mene dosta, ne može ići za mnom. Ko voli više majku, oca, ženu, muža, djecu, bilo, bilo šta, više nego Hrista može, iz, može živjeti u crkvi, znate, jer njen ritem je takav, e, put je takav, znate, uslovi su takvi, zakon, duha je takav, jer Bog tako zavolje svijet, da je sina svoga jedinorodnoga dao, da svako ko vjeruje njega ne pogine, nego da ima život u vječni. Tako da je logično da u crkvi e, svi treba Hrista najviše da voli. I to ljubav da provjeravamo e, poštovanjem njegove svete, volje njegovih svetih zapovesti, njegovih svetih pravila. A crkva naša ima pravila, braći i sestri. Nemojte se zbunjujete da mi koji danas živimo u svijetu haotično, koji se ponaša sa crkvom kao malo umni, znate, ovo što svijet sa crkvom pokušava. To ovaj je visok stepen želivosti. Znači, takva jedna bijeda, takva jedna bijeda, takvo jedno oludilo, koje samo Bog može da trpi, znači, niko više. Ovo ludilo samo Bog može da trpi i zbog toga i trpi. Da se pita neko od sveti, ko zna što bi bilo, braći i sestri, jer samo Bog ima tako trpljenje sveci imaju slavu vrhu, ali ovo, ovo samo Bog može pretrpiti. Da Tako da nemojmo da se pišemo po mjerilima svijeti, po ovom njegovom trzanju, po ovom njegovom e, udačkom ponašanju prema crkvi, prema, prema svetinju, prema, prema svetim vadikama, prema svecima. Evo pogledajte smo svijet danas. Gdje se slavi Gdje će danas da bude objavljeno da se slave sveta tri rada? Će li sutra u novinama biti poklon poste sveta tri Veliki kolor poklon poste. Će li biti negdje na televizijama neka emisija o njima, makar ukratko živim i da im se ikone vide i ponešto životima da im se kaže. Neću, braću se, zašto? Zato što se svijet boji sveta trijera. Boji se. Jer sveta trijera to je visoko društvo, braći pa da i sestri. To je visoko društvo. Elite, znate. A znamo iz ovih svjetskih uslova. Visoko društvo ne ulazi se baš jednostavno u njega. I ako uspiješ na ovaj onaj način da uđeš, moraš da mijenjaš manijere moraš da mijenjaš način ponašanja. Pa onda staro društvo, ono sa ulice, iz kafane, iz kvarta, moraš da ostaviš, da se ne pokvapa. Tako i mi u crkvi Božoj. Slaviti svete praznike, svete likove, visoke likove, znate. Da za svetog Ivana Zlatostu kažu da ne može uopšte čovjek da ga vidi, a da živo stane, ima tamo na jednom mjestu gdje kaže jedan sveti koji je htio da vidi gdje se nalazi sveti Jovan, pa ga nije vidio u redu velikih svetitelja, pa se zabrinuo, pa posle ga Amiju i Tješevi rekaoši mu da tamo gdje se on nalazi, tamo čovjek ne može da priđe dok je u tijelu, a živno ostane. Nalazi se sa serafimima, toliko je blizu Hrista. Mi slavimo ovaj praznik, braći i sestre, mi to ne znamo kako se podižemo na jedan visok nivou. I budemo u da se nalazimo u visokom društvu, znate, sa visokim, svetim, prehviljenim manirima, crkvenim manirima. Znate, u društvu sa sveta trije rada. To mala stvar, braći sestri. U društvu sa svetim Vasilim Velikim, Grigorim Bogoslovim Ivanom Zlatkosom, kroz prazno, nije to mala stvar. I treba da znamo, i to veliki blagoslov za nas, i da će nam oni pomoći u svakom našem trudu da vjerujemo ispravno, da vjerujemo čisto i da vjerujemo crkveno, pravoslavno. Svako tako težit će i podržati, i štititi, i razvijati. I čuvati nas od svakog jeretičkog zloumlja i mračnog umovanja koje vodi u smrti jer su sva trojica bili vrlo e, strogi prema jeresu, prema lažnim učenju, žestoko ih izobličavajući i proklinući. Tako i mi ako hoćemo da nas vidimo njihov pravoslav, držimo se svete pravoslavne vjere. Svete pravoslavne vjere. Ne nekog pijačnog i kafanskog mudrovanja i nadmudrivanja, nego svete pravoslavne vjere njene skeptike, metodike, dogmatike, onako njenog svetog simbola vjere, njenog svetog predanja, onako kako su nas oni učili, braći i sestre, i do dana današnjeg uče. I uzmemo malo pa ih i čitajmo, braći i sestre, nemojmo da smo lijeni, uzmemo, čitajmo jednu besedu svetog Vasilija ili svetog Jovana, uzmemo neke besede na da praznike, pomučimo se malo, potrudimo se, nisu ni oni da kažem, leškarili pa postali sveti. Oni su se trudili isto. Da naučimo nešto, da budemo dostojni e, njihovi učenici. To su naši učitelji, to su naši učitelji. I to vaseljenski učitelji, učitelji generacije i generacije. Pa i Sveti Sava naš se vaspitavao kod njih, oni su mu učitelji bili. Koliko je njih prošlo kroz školu svetog Jovana Zlatkosa, kroz njegovu svetu liturgiju, kroz njegove svete presete učenje. Koliko je monaških zajednica temeljeno na pravilima svetoga Vasilija Velikog i temeljeći se na tim pravilima dao velike plodove koliko se duša spasilo u tim monaškim opštežicima, jer su se temeljili i organizovali po ustavu svetoga Vasilija Velikog i njegovi sveti kanon i čuvaju svijest crkve i duše narodu Božije. Koliko je bogoslovlje naše uzvišeno zahvaljujući visokim uzlijetanjima bogoslovskog uma Svetog Grigorija Bogoslovlja koji je preko usana prevalio takve istine od kojih se i serafimima za nebesa, kaže se Nifotije u glavu. Kroz ljudska usta izrazuje takve strašne istine, takva strašna otkrovenja o biću Božju I koliko se posle generacije, generacije svetih naših bogoslova orijentisalo po bogoslovi svetoga Grigorija Bogoslovi, do dana današnja. Znate, to je, to je nebo crkve puno svjetlosti. Zato nama ne trebaju drugi učitelji. I velika je bijeda, braći i srce, velika bijeda i tuga. Kad vidimo danas pravoslavni narod, pa uopšte narod, a pogotovo pravoslavni narod, kako se klanja idolima, kako se klanja lažnim učiteljima. I to lažnim učiteljima ono, da kažem, uličarskog profila, šibicarima, račarima, metarima, raznim učiteljima, raznim disciplinima, od onih malo finijih kerosovskog nastrojenja, gnostičke orientacije, od onih najbanalnijih vračare, gatare, astrologa, numerologa i ko zna čega sve nema, šta se sve nije nakotilo do dana današnje. I djeci crkve idu, trče i duše gube tamo. Svetih ivaselinskih učitelja i pored takvih svjetila na nebu crkve. Sve znači da smo ispali iz crkve, pa tražimo svjetlost. Jer da smo crkve stali, ne bi mi tražili svjetlost. Nego bismo oči morali da pripremamo, da mogu da je podnesu, jer je velika sveta i božanska svjetlost, tarovska. Neka bi dao Gospod molitvama sveta naše tri učitelja i prosvetitelja, da se držimo pravo vjerje, držimo naše da svete crkve, da budemo popisani njenom svetom i životvornom svjetlošću, koja se izliva na nas kroz učenje njeno, kroz učenje naših svetih otaca, kroz našu svetu pravoslavnu božansku liturgiju koju nam sveti oci predavaše, da u njoj živimo, da se u njoj hranimo, da u njoj rastemo i ovdje počeši da nastavimo zajedno sa njima, sa sveta tri radnje, sa svim našim svetim radcima i uopšte svetima naše crkve i sa majkom Božijom, caricom angela, sa svetim angelima, da nastavimo da se radujemo i da služimo i blagodarimo Bogu carstvu njegovom, carstvu Otca i Sina i Svetog Duha, u carstvu Boga našeg, Boga neka je slava u vjekove, u vjekova. Amin. Zdravo, gazda. Amin.